Gainera, kirolean, Jose Mari Zalabururekin izanen gara, eta berak kontatuko digu, baztan eta malerrekan, lasoan emakume talde bat sortzeko asmoa dutela. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman dieza egun asiera, gaurko saioari ala ere. Asi baino lehen, ba, estitxu kantu bat, adituko dugu. But old of blue. Boy, if I had my 45 Matic, I'd be dangerous too. Ain't but the one time, boys in the romance town. Y anoces lurra mi mochi bel toro acabeste tu que penas u que stos Star Antxeta Irratian, Ekine Hortziralero, arratsaleko zortzitan pertsona baten magalean jarriko gara eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu izanen dugu. Magala, ekin ezapia antxeta irratian. Ba, albisten errepasorekin segituko dugu orain, eta ipatu behar dugu, ba, donestebeko enplegu bulegoan bortzeunda iru langabaitu zeudela izena emanak irail ondarrean. Abuztuan baino, emeretzi gutxiago. Udako joera aldatu eta irailean langabetu kopuruak beti egindu eskualdean zehazki. Irailaren hogeita marrean da iru ziren donezebeko enplegu bulegoan izena emandakoak abuztu ondarrean, baino emeretzi gutxiago. Zerbitzuen arloak segitzen du langabetu gehien izaten, baina irailean baino amalau langabetu gutxiago dira arlo honetan. da berrogeita amalau guzira. Industria arloan ere zortzi langabetu gutxiago zeuden irail ondarrean larogeita bederatzi, eraikuntza arloan berdin mantendu da langabetu kopurua hogeita bat, baita aintzinetik lanik egin gabekoen artean ere hogeita sei. Aldiz, nekazaritza abertzaintza arloan abuztuan baino hiru langabetu gehiago daude irail hasieran. Amairu guztira. Bertzale, baztanen ikertu nahien mugaz topaketa eginen dute urriaren hogeian landa ere garapenari buruz. Izen emate urriaren bederatzira arte, egin daiteke udalak zabaldutako galdetegiaren bitartez. Bazango udalak koordinatua ikertu nahien mugaz gaindiko proiektua biatu zen. Iaz, nup, estia, EHU eta lesateliak de juga beni erakundekin batera. Helburua euroeskualdean gaur egun landa eremoak dituen arazo beharreta erronkei aurre egitea da, horretarako mugaz gaindiko ikerlarien sare bat sortuz. Baztango landa eremoan burgiltzeko topak eta eginen dute hilaren hogeian. Egun osoko egitaragoa izanen du goitzeko bederatzi terdietan arrera ekitaldea izanen da, eta marte erdietan paseo kolektibo eginen dute landa eremuko eragileen gana urbiltzeko bertze modu batera entzun eta pentsatzeko. Euerdik ordu bat erdietan bazkari eginen dute eta ordu bit biterdietan ikerketa metodologikoen gaitasunari buruzko debatea izanen da. Goizean ikusitakoari buruz hausnartuko dute bertan. Azkenik, arratsaldeko bortzetan emanen diote itxera jardunaldiari. Erran bezala, oroitu astelen honetan urriaren bederatzean itxiko dela izen emateko epea eta ba, e, galdetegi baten bidez egin beharko da udalak zabaldua zabaldu duena. Beraz udaleko webunean izanen duzue eskuragarri galdetegi hori. Baztanen ere, baztango udalak, arxurian bide bat moldatzeko proiektuarekin aintzinera egin du, zugarra murdiko eta sarako udala proiektuaren kontra agertu dira, eta alde batera uzteko eskatu jote baztango udalari hortaz. Pasaden asteko, osoko bilkurane EH Bilduk egitasmo alde batera ustea proposatu zuen, gainerako alderdiek proposamenaren kontra bozkatu zuten, eta beraz udal batzak proiektuarekin aintzinera eginen du. 2008 iruan, geroa baik, berrogeita bortz mila euroko dirulaguntza bat lortu zuen, arxuria mendian bide bat moldatzeko, parapente eta delta egalekin ibiltzen direnak, salto egiteko puntura errazago ailegatzeko abuztuan, onde makina lanak egin behar zituen eremura hurbiltzerakoan zugarramordiko herritarrak asalatu egin ziren, eta geroztik zugarramordiko eta asarak udalek idatzi bana helarazi diote baztango udaleri, proiektu horren kontra daudela gertzeko eta alde batera usteko eskatuz. Proiektua baztango lurretan aurreikusia dago baina zugarramordiri eta sarari eragiten die batetik pasatzen direlako salto egin nahi dutenak eta bertzean lurrartzen dutelako. Baztango EH Bildu kazadu duen, hori dela eta Pasaden asteko soko bilkuran arxurian egin beharreko bide moldaketaren proiektu alde batera ustea proposatu zuten. Dena den, nudal batza osatzen duten gainerako alderdiek, hau da zurekin baztan, baztango independenteak UPN eta Geroa Baiek e, kontrako bozka eman zuten. Lanak alde batera usteko proposamenak EH Bilduren aldeko 6 boto izan zituen, eta zurekin baztan baztango independenteak UPN eta Geroa Baiek zinegotziek kontrako boto eman zituzten. Beraz, lanak alde batera usteko proposamena etzen onartu. Eta azkenik, Bistu Bera kooperatiba ofizialki sortu dute beran udaberrian hasi zuten, beran energia berriztagarrien komunitatea sortzeko prozesua eta udazkenean bokatu dute Bistu Bera izeneko kooperatiba sortuz pasaden hortziralen egin zuten batzar eratzailea bera landetan. Kooperatibak izanen dituen lantalden bilera egin zuten lenik eta ondotik kooperatibaren zuzendaritza organoen ardura banak eta egin zuten. lantz izanen da lehendakaria, Aitor Elespuru lehendakari ordea eta udaleko ordezkaria eta Jaione Iraola idazkari. Horekin batera Jon Abrilek, Gerardo Rosek eta Jose Mari osatuko dute zuzendaritza. Aurriaren 26an egin dute kooperatibaren intzineko aurkezpen ofiziala. isuko Zela izabala eta Kantari zebiltze Libertatearen semeak eta jorratuz. Baserri eta arrantza munduan dabiltzan gazteak sakonki ezagutzeko emankizuna. Lehen sektoreko etorkizunaren bizimodua, proiektuak eta ametsak, aletu eta jorratu egingo ditugu. Larun batero, antxete irratian, arratsaldeko ordubietatik iruetara bitartean. Bueno, ba, ekimen berezi baten berri emanen dugu gaur hemen kultura tartean, nahi zuzen ere, e, zirriborro idazketa eskola eginen da, datorren urriaren amabitik amabortzera, don ez deben, eta, bueno, ba, hortaz gehiago jakiteko, telefonaren telefonoaren dugu, inigo, satrustegi, ba, nola errateko idazketa eskola honen antolatzaile eta osortzailea, ez da, inigo, kaixo, zer moduz? Kaixo, arratzaldean, zer moduz, zundo, zundongi mentxet. Bai, bueno, aipatu dugu, e, zu, bueno, zerri borroi dazketa eskola berri honen antolatzailea, sortzailea, edo horrelako idea izan duena, ez? Eta, bueno, ba, dagoeneko elduden hilabetean e, da, edo amabitik amabortzera hortxe bertan izanen dugu, eta pentsatzen dut, ba, azken aldean lanpetua, ez? E, izen ematekin, eta, bueno, ba, hau antolatzeak e, lan askatzen du, noski? Bai, bai, bai, bai. Bueno, e, gure aurrekontua onartu zuten martxoan, martxoan, bai, hori da, bai, martxaldera izan zen, eta hor dutik, ba, bueno, ba, martxan gaude, ba, bai, e, pixka bat, e, egitarauarekin, e, zer izango zenarekin, eta, bueno, pues, hortxe, hortxe gabiltza, eta azken momentura arte, pues, ibiliko gara pentsatzen dut, jota fuego. Hmm, noski. Bueno, aipatu behar dugu, e, zirriborro idazketa eskola honen ideia ez, e, zuk izan zenuela, eta Nafarroko Gazteriaren Institutuko beka edo horrelako ez, e, diru laguntza batera aurkeztu zenuela, ba, diruz e, lagundua izateko, eta hau aintzinera eramateko ez, proiektu hau. Hala da, bai. E, hain zuzen, e, Nafarroko Gazteriaren Institutuak e, urtero ateratzen ditu, e, aurrekontu parte hartzaileak e, aukera ona ikusi nuen eta batez ere erraza e, ba bueno proiektu aurrera eraman analizateko proiektuak filtro batzuk pasa zituen eta gero pues ja e, fasean e, hautatutako bat izan zen ta bueno pues, Bai, eta, bueno, e, ide hau, e, zure barrenetik atera zen, ez? Erra nahi dut, e, zuk e, izan duzun ideia bat, edo ilusio bat da, idazketa eskola hau sortzea, e, zel bururekin edo ze behar ikusi zenuen ba, hau aintzinera eramateko? Bueno, e, bia ez da, nirea, nirea ez da, bai, eza, bai batzegolan ere baitan, baina azpaldi izan genuen, e, egin genuen proiektu bat, marka kolektiboa sortu genuen, eta bueno, horren, ari da, ateratzen, e, poesia eta irudia uztartzen zituen liburu bat, eta berera, bueno, pues, e, bai ongin dela, baloratzen olako zerbait egiteko agure ba, artean, edo kanpora begira, baina, bueno, izatea geratu zen ideia hori, ez? Eta, Ba, ordutik, hori, harinez, e, eh, orain dela bi no? Eh, eta, egiteko. Ba, bueno, ordutik bai izan nuela, ba, jo, olako zerbait egiteko gogoa, eta azkenan, e, ba, bai, ikusi nuen, batez ere aukera erraza, eta eta baliabidea e, ugari eskentzen antizkian azela hau, eta, bueno, pues, e, aurrera, aurrera egin dut, eta eta hori zu komentatzen zenuen, ere bai, ez, helburu zen pizka bat, e, Eta idazketa maite dugun ondako, ba, pixka bat, eh, baliabideak ematea, ez? E, eh, Zena oso bakartia da idazlearen jarduna, e, ez ezi, eta jende asko dagolako liburu baten atzean, eta, eta bueno, liburu edo idazkin idazkiten atzean, ez? Jende asko dago, baina, bueno, ez da igual hain antzerkiarekin alderatuta, ba, ez da, ez da berdina, ez? Igual antzerki batean, bai badagola, elkarlan, ikusgarriago bat, ez? Eta, mhm. bueno, pues, e, ba, aukera ematen zuen honek ere bai, ba, behintzat, e, trebatzen garen bitartean, pues, e, jende berria zagutzeko, jende horrekin zaretzeko, eta, eta, eta, bueno, pues, bai, egiten dugun hori. Mhm, eta, E, donezte ben eginen da, idazketa eskola hau, ez dakit e, leku ere, bueno, ba, arrazoi batengatik edo aukeratu duzuen, edo horrela suertatu den? Bai, begira, e, arrazoia kasi kasi e, praktikoa da. E, batetik, bueno, Nafarroko gazterian izuzituak, baitu itu bere izenean e, hainbat aterpetxe, mhm. eta aukeren artean eskin izuzatzen, ba, bueno, iru, iru dira, ez? Eta, aukeren artean, pues, erabaki nuen donez ben, ba, bueno, ba, bai ingurua gustatzen zailalako, geografikoki ki gustatzen zailalako, e, pixka bat, e, ez, eta periferia daitu, ez? Baina, bueno, Nafarroako zentralidade hori, pixka bat ere apurtzeko, eta, bueno, bazaia izan beti dena e, iruñean, ez? E, mhm. ni naiz, baina, bueno, e, oso aldeko naiz e, kultura, e, ba, bueno, pixka desentralizatzeko. Mhm, ederki. Bueno, e, aipatu gurriaren amabaitik amabortzera izanen dela, e, bueno, edo e, horrelako, bueno, idazketa eskola honek emanen dituen, ez, e, egonen diren momentua. E, iru egun hoietan, e, aipatu dugun bezala, ba, egun osoan zehar, ba, guat prestatu duzue, uste dut Euskal idazleen elkartarekin edo e, laguntza izan duzula, edo lagundu dizutela, ez, nolabait ba, egitara hori antolatzen, Eta, bueno, nola izanen dire taierroiek, e, ze artista mota egonen dire bertan, ze ikasi alizanen da? Mm -hmm. Bai, ba, bueno, zukezen izan moduan, e, Euskal elkartearen laguntza izan du, eta egu da oso antzear aguantatu behar izan haute, <laughs> egunero, egunero, bialtzen izkien korreoak izan ez, jo, e, behar dut persona bat, hagu egingo duena, jo, e, eta, bueno, idatzi, ez ezkoa jaso, bai ezkoa jaso, eta, mhm. bueno, e, lan horretan, ba, bueno, estimatzen da Euskal Idazuen Kartearen laguntza, eta, eta bai, ba, bueno, e, gitaraua horrelaxe atera da, e, nire azirako ideiatik oso gertu dago, badaude aldeketa batzuk, badaude esperoen nituen gauzak, mhm. baina, bueno, nik uste dut, e, dela bai gonbidatuen interesagatik, dela bai, e, e, eh, taierren interesagatik, eto, eta, bueno, pues, azkenan eskaintza dera gatik ere, nik uste dut, nahiko oparoa dela ba, izanen diren taierrak. E, eh, bai azpimarratu nahiko nukela, e, eh, gehien-gehienak, e, denak izan izango direla, ba, bueno, taierrak, ez zuten, e, ba, bueno, e, itzaldi formatua errezagoa izaten delako topatzen, Eta, bueno, azkenean e, eh, lehen aipatu ditugun helburu horiek betetze aldera edo, pues, e, nahiago nuen, eta ez, eta pues, hor, e, pixka denetik izango da, izango dira e, ba, poesiatik joko dutenak, beste batzuk narraziotik, beste batzuk, ba, bueno, guztiz duko direnak, eta hor hartuko da, badibidez, e, oian egarmendia, e, filosofoa eta irakaslea, eta, bueno, ba, berak, pixka pentsamenduaren eta jazketaren arteko elkarrizketa hori egingo du, eta, eta bueno, Peru galdeteren kantagintzari buruzko tailerra superintesgarria iruditzen zait, eta, bueno, mm-hmm. pues alizatera guztitara joango naiz, ez dakit gero <laughs> e, zer, zer egingo dudan, baina bai, bai, ziurrenik, hane, hau ah, no, hane gogo ziur, baina, bueno, gero ikusiko dut peindar dudan, eta, <laughs> eta bai, bai. Hori da, ederki. E, bueno, talierra hauek ez dakit e, irekiak dauden edo nolabait errateko ba idazlei edo idazten hasi direnei zuzenduak dauden edo bueno, interesa duten edo norrek ere parte hartzen alduen hemen. Ba, bai, bai, bai, bai guztiz irekia dira mm -hmm. bueno, egia da, Nafarrako gaztek izanen dutela lentasuna, azkenean Nafarrako gazteriaren institutuak e, ba, bueno, eragin esparrua dauka eta dituzten Nafarrako gazteak dira, horregatik lehentasuna dute, mhm. baina bueno, momentu, izen ematea oso ongi doan arren lekuak soberan daude, mhm. eta horregatik animatu nahi mundu guztia ba, parte hartzera, eta, eta bueno, argi utzi nahi dut, ez dudala inor ezertara behartu nahi. Mm -hmm. e, nik bat osatu dut, alik eta eskaintza zabalenarekin, Eta, bueno, e, badago jendea, pues, bueno, eh, lotara geratu nahi ez duena, baina bai etorriko dena, ez? Ba, bueno, jakin dezetela, entzulek, ba, bueno, ba, aukera hori ere badagola. E, ematen aldela izena zaierretan bakarrik, egun batean bakarrik, egunero etortzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, eta, bueno, gauza guztia gure kontura jongo dira, azkenean, bueno, zaier hauek eta egonaldi hau antolatzeko diru laguntza e, marjo bat jaso dugu, eta horre esigatik, ba, bueno, den dena doainik izango da. Mhm. Hori dena, e, izena ematerako orduan zehazten alda, ez? E, ze taierretan parte ah. hartzen al, e, parte hartu nahi den, edo jalotarako lekua behar duten, edo ez, edo ez? Dena izen ematerako orduan, ez? Hori da, bai, gure zare mhm. sozialetan zartuz gero, ikusiko dute dagoela bai Twitterren eta bai Instagramen e, link bat, eta iku, e, ba, bueno, joanen dira bideratuko ditu link horrek e, Googleeko formulario batera, eta bertan ba, bueno, ba, bai oiko datu ez gain ba bai eh ba bueno harremanetarako telefonoa izena bizenak eta holako kontu ez gain ba eh atalez atal joango dira ba interesa dutenek pues haien interesa markatzen ez parte hartu e, em, ze egunetan gratuko diren bazartzen ez badago jende bat ba bueno justo zubia ez daukana, ba, dute joan eta etorri eta bueltatu, ez? Ta, mm -hmm. Orduan guztiak, ba, ba, bueno, ba, hortxe beti usten dugu aukerare bai, e, oharren bat jartzeko, ba, dago jendea, jo, pues, e, beharko dut, irinetzi joateko, ba, bueno, ba, gauza guztiak apuntatuko ditugu, mhm. Eta gero, eta gure eh, artean, behar ba, jarriko gara denak, ba, pixkat ere, bai. <laughs> Ederki. Gainera, uste dut, eh, egunero, bueno, sare sozialetan eta egitaragoa ere ikusgai dago, ez? Hor bertan ikusten aldaz eta eh, izanen diren, eta, bueno, nola antolatu dituzuen egun horiek, ez? Bai, bai hori da, sare sozialetan e, ikusiko duzue batetik, e, ba, bueno, egitaragoa osoa, bai, e, ostegunetik e, larun baterakoa, igandekoa ez dugu publikatu, bai, pentsatzen dugulako ba, bueno, barrura begirako zerbait eh, egiteko aukera izan daitekela, ba, bai prazio bat, bai e, eh, saretzen moduko bat edo, baina, bueno, e, hori gehiago igual bertaratzen diren artean erabakiko dugu. Eta, bueno, egunez egun ere ikusi alko dituzu ez diren taierrak eta gaubelak, eta ikusten alko dituz ere bai, ba, bueno, taier bako nondik norakoak eta gonbidatua, bai, ba, bueno, pos, pos batzuk daude, eta post horietan pues, agertzen dira noiz izango diren, eta, eta bueno, laburpen, laburpen labur bat. Mm ederki. Bueno, iz, eh, oroituko dugu e, izen ematea aste honetan bukatuko dela ez, e, larun batean izanen da azken eguna izena emateko. Hori da, bai, e, ja azte eta piko pasa da, eta bueno, e, larun batean bukatuko da, lekua egon badago eta beti ere arazeri balego nor eh, ba bueno lekuarekin ba moldatzeko ez du arazerik izango eta bai animatu nahi dut jendea ba bueno bai e, idazteko grin horretatik abiatuta ba bueno e, eh, kuriositatea daukanari baina bueno ez dela zertan e, inor idazlea izan behar hemen e, ikastera gatoz ondo pasatzera zeuru luzea pasatzera beste alternativa bat, ez, eh, eskaintzen dugu, mm eta bai, berezik interesgarria da, pues, eh, pixkate honetan, ez, honen zalea denaren baina, bueno, eh, zabalik dago mundu guztiaren dako. Mm -hmm. Beti ere euskaraz jakin barko da, hori bai, zaier guztiak euskaraz izango baitira. Ederki, ba, hori da, e, guk ere animatuko dugu jendea, ez, interesa pixkat duena, ba, literaturan edo idazketan, ez, Ba, seguro interesgarria izanen dela, gainera hortxe bertan egitarago ikusten baduzu bai izen ezagunak ere badira eta eta bueno, ba seguro egun emankorrak izanen direla noski eta ikasteko aukera handia egonen dela eta gainera bueno, ba erramar dugu on ben hemen urbil Normalean zuk aipatu bezala, ba dena Iruña aldera, ez bideratzen da eta bueno, ba Nafarro iparralde honetan, ez eta gure herrietan horrelako aukera ederra. E, edukitzea eta mm, Ba, zuka ipatu duzu bezala ez, e, horrelako kultura saretzea eta harremanak e, sustatzea, ba, haunitz eskertzen da, eta, bueno, ba, zure ideietik hau ateratzea eta zukaintzinera eramatea badenon e, oberako edo intereserako ba eskertzekoa da. E, mila esker, e, inigo gurekin egoteagatik eta zirriborro zer izanen den e, kontatzeagatik. Eta bueno, ba, berriz ere animatuko dugu jendea, e, kuskusiatzera pixkasare sozialetan, horre Twitter eta e, Instagramez erabiltzen duzue batez ere? Hori, bai, mhm. bai. Ba, gara zirriborro bai. idaz, den zirriborro idaz. Bai. Eta eh, Instagramen berriz, zirriborro.idazketa. Uhum, ederki. Ba, hortxe dituzu, e, eh, bisitatzeko eh, aukera ez galdu, noski, hortxe bertan izanen duzu informazio guztia, eta, bueno, ba, animatu, eta berriz ere, mil esker inigo, gurekin egoteagatik. aio. ze berri eh? Zarrak berri. Igandero, igandero, goizeko ameketan, antxeta irratitik, bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenen errepasoa eta bertxo zarrak. Zarrak berri, ekinez apianekin. Bueno, bastan aldera joanen gara orain, e, bueno, bai, zehazki bastan malerreka aldera izan ere, e, bertako laxo askolako arduradunak, e, Jose Mari Zalaburuk, ba, berak e, ideki du, e, emakume laxoa, emakume talde bat e, sortzeko asmoa edo helburua. Eta horren inguruan, ba, gehiago jakinai dugunez, e, bera dugu telefonoaren bertze aldean, e, kaixo, Jose Mari, zer Epa, egoten ongeo giren etxegarita, laxoa inguruko bazarekin. Hori da. Bueno, e, e, batez ere iruritan eta donezte behen, ez ezaguna den eh, pilota modalitatea da, nola errateko, baina orain arte gizonezkoak bakarrik aritu dira, eta zuek, ba, emakumei ere, luzatu nahi diezu e, aukera hau, ez, aritzeko aukera. Bai, hori da, zuk erran duzun bezala, pues bueno, beti jokatu dute gizonezkoak, eta orain nahi dugu ireki, pues, bueno, taier bat, ea emakumezkoak e, animatzen diren, bai egia da, e, lehenago izan dira aurretan eta horrela, pues, oitzen eta emakumeren bat, e, eh, amar, amabi urtegin, arrezen ere beste bat, bai okatu dutenak, baina, bueno, bai helduetara iristerakoan eta horrela, ez dela inoiz izan, ba, talderik edo horrela, eta, bueno, pues, animatu gara irekitzera, pues, taier bat, eta animatzen den jendia. Mm Hemen, gure saioetan eta kirola zari garenean ere haunitzetan aipatu dugu e, ze garrantzitsuak diren erreferenteak, ez? E, ikusi dugunez, ba, zuen herrietan, iruritan eta donezte ben, gizonezkoetan bai erreferenteak daudela, ez? Hor, nola mhm. errateko senior maila hortan edo helduetan badelako, e, aritzen diren gizonezkoak, baina emakumetan ez, eta gian, hori izan daiteke ez, e, komilen artean edo, e, arazoetako bat, ez, ba, ez badut ikusten, emakume heldu bat laixoan aritzen, bagian neska gazte hauak uste dute ezin direla aritu edo ez zutela aukerarik, eta zuek hori pixkat aldatu nahiko zenukete. Bai, hori da, erran duzune guti beti beti, pues, pues eixen, azkenean da beti ere matea lehenengo pausua, lehenengo aldiz, nola baita errateko eh, animatzea, jaber animatzen den, jendea, emakumezkoak, eta bueno, pues, eh, horrek beti ere errazten du etorkizunerako eta bueno, pues urrengo urtean pues eh, animatzeko jende gehiago eta eta duzuna jaz helduak bakarrik baizik eta horrak ere bai. Mhm. Eta bueno, pues hortan Horretarako aipatu duzu tailer batzuk eh, antolatzeko ideia, ez? Duzuela burutan. Bai, eh, bueno, gu, beti ere, bueno, orain arte beti atzera dugu tailerak aurrekin eta horrela, eta, bueno, pues, orain goan, kasunten, eh, bueno, horrekin, eh, aurretkin gain, horrekin, horrekin gain, <clears throat> eh pues horrein guan Eta bai, eh lehenengo zeiak erabatein behar dugu, bueno, egiten ari gara orain, e, izango dela, pues, urria, zaroan, behar, gutxi batxu beti, eta gero, pues, jau, pues, bueno, ikusi abertzer gertatzen den, eta gero, pues, segurazki da, eh, bueno, martxoa, pirila, maiatza, ekaina, horrengo beste Eta gero, beste bat, e, pues berriz ere, pues urria azaroan, urruen gozte, noeterdeko, badira ja hilabete batzu finkatek, eh, ba, tailerrak e, ba, antolatzeko direnak, eta, pues bueno, horrez geniko dugu beti ere. Uhum. Aprobetxatuko duzu beraz bat arte horiek e, emakumeak eta gazteak, ez, gazte emakumeak ba hortan trebatzeko. Ez dakit, e, bueno, pensatzen dut jakintzarek ez dela beharrez hortan asteko edo, bueno, ba, taller hori nolabait idekia izanen dela, ba interesa duzten e, neska gazte guztientzat, ez? Bai, bai, bai, e, klaro. Erran bezala, pues, bueno, bere zantolatu nahi da, iruritea eta donezte behar, noritarreko Pues, lasioa jokatzen den bierrik handienak edo direla, direlako biztanle aldetik, baina bueno, bai egia da, e, bueno, irekia da hola edo zeinen dako. Hola, elizondo edo inguruko bertzen horraiten nahi badu, edo eta guruko inguruko norbaitek edo e, birasoa inguruko norbaitek, irekia dago denen dako, vamos. Eh, informazio gehiago jakiteko edo, bueno, bederen ba, eh, interesa duen horrek, e, interesa duela, ez, zuei e, azaltzeko, e, eh, ezakit, e, ba, kontaktu moduren bat duzuen, edo, bizko, bai, bai. bai, jakiteko, ba, hori da, ez, interesa dutela, eta gian taldetxo bat sortzeko, edo taler hori noiz izanen den baseazteko, edo? Bai, bueno, telefono, kontaktu telefonoa da, 6 zeilau, zeilau, zeilau, zeilau, zeilau, zeilau, zeilau, zeilau, zeilau, horre eh, hor edo zein zalantza, edo duda e, eh, baldin badute, pues, horri datzen aldute. Eta, bueno, nik bera erantzungo diet. Eta, gero, pues, e, erran ere bai, pues, bueno, bukata gurria zaroa inguruan, baina, bueno, e, demagun, pues, urtarrian animatzen bazen, e, emakume talberat, o, o lo que sea, pues, bueno, gu, preste hongo gina, materiala badugu, e, badugu, pilota badugu, eta, bueno, e, intentzioa gogoa ere bai, pues, ateratzeko tailara Mhm. Hori da, e, hasiera batean ez, e, pixka bat ezagutarazteko eta jendean interesa ikusteko tailer hauek antolatuko dira, baina horran duzun bezala, e, dagoneko, taldetxo, e, bueno, desente edo kopuruz desente den taldetxo bat animatzen baldin bada, ba, gian entrenamendu batzuk ere e, antolatu daitezke ez, astean zehar, edo data edo egun zehatz batzuekin ez? Ba, bueno, eta Ba, ez horren e, talda hundierez, eh? lau boz mhm, pertsona izan ez bai. gero, ozera, aski izango zen. Mhm. Aski izango zen, nik uste, pues, egun eh, monitoreak e, jartzeko eta ezkin un inungo arazorik izango, eta, eta bueno, presegongo ginen, pues, emateko inungo arazorik gara, eta jera antolatzeko. Mhm epe motzean, e, garrantzitsua dela horrelako helburu txikiak edukitzea ez, ba, talerrak e, eh, antolatzeko helburu txiki hau, hori epe motzera begira, baino epe motzeko helburu edo erronka hauek ere, epe luzerako bertze helburu batzuk ekartzen aldute, ba, nola baita errateko, hemen ba, urte pare batera, edo urte batera, edo, ez, e, talde osatu bat edukitzeko. Bai, bueno, pues hoy etorkizun aldera, pues izango zen ona, pues, emakume talde, pues, talde koskor bat izatea jokatzen, eta bueno, ikusiko zen az, ja berzer egiten lehen gainera, laiska gu elkartean, ez laixoan bakarri jokatzen, jokatzen du laixoa motzean, e, patxakan, eta dide, modalitatez berri eta bueno, haian modalitate batean beharrean, pos igual bertze batean gustatzen zaie, ba, ematen dugu noit ez dugu aukera horiek. eta gainera, bueno, e, eh, orainari gara ere bai, badugu bertze proiektu bat dela, e, latxoa eztuntzara utan oda eskoletan eta horrela erakuste aurrei, eta karo, hor ematen dugu, pues, bai mutiko, eta bai emakume ere bai, eta bueno, pues, horiek izaten aldira etorkizuneko emakumeak noiterrateko bai okatzen aldutenak. Garrantzitsua da proiektu hauek ere hori da, ez? Eskolartera eramatea, e, batez ere hori ezukai bat duzuna, ba hoiek direlako etorkizuna eta agian, ez, e, belaunaldi berri horiek, ba, bai egiten aldutela bide bat, e, orain arte, ba, bidea ez e, egon ezen lekutan, ez? Hoi da, azkenian, bueno, taller hau pues bueno, ira queda eh eta ramezala pues bertze proiektu bat badugu nola baita ez eh ezkuntzara sartzeko portutze ziketako e, eh, pues, bueno, klasetan eta horrela emateko, eta klaro, horrela ematen da emakumei, eta gara horrela ematen da pues, ama, arra, ama, biurte inguruko eta horiek izaten dira, torkitzunean, gero ere bai, eh, jokatzen dutenak horreinko antolatzen egaren taiera huetan, no, Bai, bai, garrantzitsua da txikitit, e, eh, ikastea. Hori da. Gainera, bueno, ba, pixkot eh, gure herrietan eta gure eskualdetan e, badakigu, ba, badirela, bertze hainbat lekutan bezala, ba, zenbait kirol, e, indar gehiago dutenak ez, eta bai. bueno, ba, bertze horiek ez atzean gelitzeko eta ez galtzeko garrantzitsua da, baita ba, nola bait horrelako taller eta proiektuak egitea, ba, kirolau se, sustatzen segitzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> Ba, ederki, bueno, e, Jose Mari, ba, mila esker haudena kontatzeagatik, e, oroitaraziko dugu berriz ere, ba, hortxe bertan duzuela, e, laxoa eskola eta emakumeen taler horiek antolatzeko ideia, lehen dabiziko hori, ba, agian urri azaro aldera izanen dela, eta udaberri aldera ez, ba, bertze bat egiteko interesa ere duzuela eta asmoa, eta, bueno, ba, hemendik animatuko dugu, e, animatuko ditugu, e, neska gazte horiek, ba, zuengana mhm. urbiltzera, e, laixoa probatzera eta zergatik ez, ba, bueno, ba, kirol hortan trebatzera, ez? Oida, Bueno, pa, ba, mil esker, Jose Mari. Vale, zuri. Baleik eta esleike ekine zapianekin. Ba, hoxe izan da guztia gaurkoz, e, honekin guztiarekin, ba, saioaren bukaerara iritsi gara, antxetotik nafarrora, errepaso, asteko errepaso honen bukaerara, eta orain, ba, estitxupinatxoren bertze kantu batekin utziko zaituztet, eta bihar, egonen naiz, hementxe berri zuekin oroitu. Ba, bihar eguardik ordubietan, bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin egonen aizela, eta segidan, iruetatik lauetara, kirolak izanen ditugula solasgai, eta janpia gaurokaren elakidearekin batera, ba, kiraletik saioa eskeiniko dizuegula. Bitartean, ba, disfrutatu, gozatu kantu ontaz, ongi izan, eta bihar arte. Sekretu bat bat Davidek jo jaunak laket Baina zuri musika zea xola Ola doa laka Minor bera, maior gora Errekaz doratuen Aleluia Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Fedeak ez du balio, lamiak balaxe dio, Lotuko zaitu txuka beko alukira Apurtu dizu tronua Moztu hilea den Ez tarritik erauzi, Aleluia Aleluia Aleluia Jainkorik inkorik bada akaso Baita ez ditera kutsi asko Bene aurkar Egon naiz hemen lehenago Gela ezagun lurra lagun Zuto batu arte nintzen bakarri Bander arkuan Maitasuna ez da desfile baizik Gauza zirtzila eta ospela Aleluia Aleluia Aleluia.